ku isonga ni umukuru w'igihugu yatowe mu matora yo kwa mirongo ibiri rusama uwo nawe akaba ari evariste ndayishimiye mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu yarahamagariye abarundi gutaha kugira bafadikanye n'abandi mu kubaka igihugu cyabibarutse n'abarundi barenga ibihumbi mirongo ine aho tutavuze n'abandi bahungu bahungi n'abandi barundi bahungiye mu bihugu bitandukanye haba ku mugabane wa buraya amerika aziya n'ahanyene muri afurika ariko mu bindi bihugu nuko rero mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu tugaza kubaha ijambo kugira namwe mugire icyo mushikirije kuco mubona cokorwa kugira umurundi wese yorohegwe maze atahe kubaka tuduge ku ijambo aho ubwa mbere tugira dukurikirane umuyobozi ajejwe igisata cyo gutahana impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati akaba ne ashikiriza yuko guhunga biva ku muntu akaba ari amajwi dukesha ikiganiro ku nama nawe akaza kwishyura ku bibazo abazwa na mugenzi wacu francine ndiho ku bwayo akaba ari chantal hatungimana umuyobozi ajejwe igisata cyo gutahana impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati icyo navuga cyoco ni uko iyo umuntu ahunga ntararika ngo arinde kukubwira ngo ndahunze kugira ngo uce utangurira ngaho guharura ariko kenshi na kenshi ibiharuro by'abantu baba bahunze bizwi cyane cyane n'ibihugu biba byarabakiriye ari nabo baheza bakabitangaza nk'aho twavuga yuko nko mu gihugu cya tanzania ari cyo gihugu cyakiriye abantu benshi abarundi benshi mhm. batubwira mbere y'uko mirongo icyenda ku ijana ariyo bari eh, icyo navuga cyoco twebwe turaba ababa baje mm. kuko ababa bari hariya ntabwo tuba tuzi hanyuma tukaraba n'ingene tuba twategekanije cyane cyane nko iyo tuvuze ko eh, nsubiye inyuma iyo uvuga gutahukana impunzi hari imice kubiri biri gutahukana impunzi mm-hmm. hariho imice hariho impunzi zitahuka ari uko zifashijwe n'izindi mpunzi zitahuka ari uko zije ku bushake bwazo zonyine atamuntu azifashije mm-hmm. cyane cyane rero twebwe dukunda kumenya nk'abo tuba utaco yasabye ngo mushiremwo mubazo hava bataha mm. Mm. ariko murabye kuva aho uwo mugambi hamaze guterwa ku kamo kuko abarundi bari hanze botahuka na cyane cyane nko muri ibi bihugu bibanye muvuga yuko mubona akazi karakozwe tubamenya bivuye mu byegeranyo ah, abajejwe intara baza baratubwira bati tugiye mu ntara yanje nabonye haza abangana uku nanjye mu ntara yanje haje abangana uku baragiye bashika ku bararenga n'ibihumbi ijana na mirongo itandatu ari abantu bizanye gusa mm. kandi bataciye mu bushikiranganje mm-hmm. kugira ngo batahe bafashijwe rero kuva icyo gihe mw'uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kugeza muri uko kwezi kw'indwi mhm. tumaze kuronka abarundi bangana ibihumbi mirongo umunani na bitandatu n'amajana ane na mirongo icyenda n'umunani mhm. baje bafashijwe baje ku gushaka kwabo n'ubu rero kandi tubandanya babandanya baza n'ubu eh, ku wa kabiri uheze hariho imiryango ijana n'umwe hariho abantu ijana n'umwe baje bavuye tanzania baciye makamba n'ejo hariho abo bakiriye i nyabitare mhm. mu ruyigi wumva rero baguma babandanya baza twebwe rero urumva kubera tutaba tuzi neza ibiharuro biri hariya kuko iyo bijya hose bavuga ngo ibihumbi amajana ane barabyara abandi barapfa urumva kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ntibaguma umuvuga ngo abo bantu ni abo ariko kandi twaragiye turumva nko mu bice bimwe bimwe aho wasanga abantu barahungutse bakongera bagasubira guhunga kandi byoba byatumwe n'iki mwibaza ko n’ubwoba n’inzara, n'umutekano muke mubikurikiranye nk'uko mubikurikiranira hagufi mubona biva kuki ahanini Eh, nk'uko nabivuze hakiri kare mm. guhunga k'umuntu kuri mu mutima wiwe njyewe turashobora kuba tubana na wewe mm. nkagahunga we ntumenye n'ikimpungishije kuko biri muri jewe mm. rero abantu barashobora kuza bakongera bagahunga kuko mu mutima wabo bumvise ko hari ikibabangamiye mugabo nka jewe ndi inyuma yabyo sinomenya ngo yahunze inzara sinomenya ngo yahunze ubwanko sinomenya ngo yahunze uburozi cyangwa iki ariko uwo uwe nyine nyine guhunga niba abishingira intahe agaheza akavuga icyamuhungishije nibaza ko mbere iyo mu gihugu kimwakiriye mhm. ariho aca asigura igituma wundi kugira ngo bamuhe n'ubuhungiro babanza kumubaza mhm. niyo rero aheza agaheza akabivugira muganga twe tuba turi ngaha ubyuka usanga uwo muntu atari ngaha ah, amajyamba aguma ashikirizwa kuva hanabonetse n'intwaro mhm. nshasha ni ayaguma ahamagarira abarundi yuko batahuka ku bwinshi basubire mu gihugu cyabo mubona icyo gikorwa muzogikora gushika ryari canke muzobandanya mubakira gushika aho bahereje gutaha nakubwiye yuko gutaha k'umurundi cyangwa kw'impunzi mm. biva ku bugombe bwiwe igihugu rero iyo gihe cyiteguriye kubakira kizobakira gushika uwa nyuma byifuza atashe uwo rero akaba ari chantal hatungimana umuyobozi ajejwe igisata cyo gutahana impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati muri icyo kiganiro nyine kuko nabibashikirije reka ubu naho dukurikirane umunyepolitike yahungutse mbere yaje no kwitegurira amatora turimwo kuko arabandanya avuye mu gihugu cy'ubudagi akaba yaje ari kumwe n'abandi mbere yigeze no kuba ari mu hari senarede wavuga yuko uje uje guhagararira amasezerano iyarusha mu kwesubiza iteka nawe si uwundi niyanise niyo nkuru wakamenyesha yuko uko wene abibona amahoro ahari mu gihugu mbere agahamagara n'abandi gutaha haba bo mucako canke abandi biyumva ko mu mutima bashobora gutaha bakagira amahoro reka ubu naho dukurikire anise niyo nk'uko nawe mpejeje kubivuga nawe niyishura ku bibazo bya francine ndiho ku bwayo amajwi tukayakesha ikiganiro ku nama umunyagihugu ari hanze cyo kimwe n'abanyepolitike bari hanze akaba yarahunze agumana umutima uhagaze agumana umutima uhagaze ku gihugu uciwe ku gusubira inyuma mu gihugu uciwe hari abahunze usanga byahunze afitanye ingorane n'ubutegetsi hari n'uwahunze kubera yumvise ko undi ahunze abo bose bagize bamaze gushika hamwe niba kubera yibaza ko hirya y'ejo bizohava biba nabi hmm? nk'abantu nk'igihe twe duhunguka yahunze ibyo yumvira ko bizoba bibi ubwoba mu mutima ubwoba buri mu hmm. mutima hmm. abo rero bahunga bafite ubwoba mu mutima bagahura n'ababandi nyine bahunga ikintu kiboneka cyari cyabahohoteye usanga baca bose bagira umutima uhagaze kuko baca bagira icyo bita solidarite barahanahana inkuru bagahanahana inkuru hmm. kandi ari inkuru idahumuriza hmm. kugira rero umuntu ahunguke niko ndivuga mvuga n'abo twahungukanye hmm. usanga bigoye uko uko ukuntu turiho ngaha mu burundi umuntu atembera akaduga ruguru mu ijoro kava ngaha saa kumi na zibiri ku mugoroba agashika saa sita y'ijoro imuyinga agasubira akagenda akaba n’abanyagihugu bariko baragenda mu ijoro uri hanze nk'ubu uzo ku mategeko ndabivuga avuga ati ujya muntu ariko aragira propaganda mm. bijya bintu sivyo mm. kandi je ndabivuga ko nama ngenda mu gihugu hagati ku mugoroba cyangwa imijoro ndumwe cyangwa turi babiri ukabona abanyagihugu bakabatembera mu ibarabara mm. icerekana ko amahoro ahari mu gihugu ivyo rero uri mpunzi uvuga uti kwa kundi nahunga mvise ubwoba bwoba nahunga n'ubu nibyo bihari mhm. ugasanga rero guhunguka ni ukujya umutima amenyo jya imbere yuko muhunguka nabanje kuza naho nyine kwari kujya umutima amenyo ni uko twari twavuganye n'abatware bagaye bati ntacu ntacu uzoba ntuzi tuvugane ingene mm, amahoro tuzo ah, sekirite ni ukuvuga umutekano wanyu mm. zogenda neza n'umutekano w'abandi muzozano zogenda neza ndaza maze kubona nzungurutse aho nahora ntinya hose ndiko ndahagenda icyo gihe nari kumwe n'abapolisi bane kubera ubwoba mm. mu nyuma ngarutse ngira abapolisi babiri mm. mu nyuma n'abapolisi bagenda baheba n'ubu ngenda atabapolisi mfise kuko amahoro mutima yaramaze kuza muri jewe uri hanze rero ibyo bintu ntabyumva mm-hmm. kuko agumana ubwoba nico gituma rero turatembera turamutse imiryango hari n'abasubiye mu buzima bwabo twazananye mm. bahora abigisha basubiye mu buzima bwabo mm. n'abahora eh, mu bundi buzi butandukanye basubiye mu buzi n'abandi bakirondera bakirondera ubuzi ariko ku kibazo cy'umutekano nta bafise ni ukuvuga rero yuko ari ukujya umutima amenyo abantu bari hanze cyane cyane abanyepolitike bari hanze bakeneye ko baronka umuntu na cyane cyane aserukira intwaro mm. agenda kubabwira ati nta ngorane muzogira z'umutekano n'ibyo mwahunze Eh, tutumvikana twabihebye mwebwe mwiyumvira yuko kumbure nk'abanyepolitike eh, batihuta gutaha hari abadatekanye kumbure abanyagihugu ari bo byoroshe ko bataha gusumba canke n'abaho bari bavuga ati kumbure abatashe barafise ababashigikiye canke ababakingiye gusumba twebwe nabo batoba bafise nk'iyo mitahe ikurikiranwa n'ubutungane aje ah, nabwiye yuko iyo uri hanze ukaba warahunze eh, icambere nuko ugumana mu mutwe icatumye uhunga mm. icyo gihe wahunga muri we ntikikuvamwo mm. ntikikuvamwo nicyo gituma nawe mvuga ni iyo ndiko ndavuga nti ntidazunguruka uburundi bwose ndi umwe aho mu burundi tugeze hanyuma bakaronka n'abatware cyangwa abaserukira abatwara igihugu babasigurira yuko umutekano wabo utazohungabana igihe bashyize ngaha aha niko ndavuga cyane cyane abanyepolitiki bari hanze mm. bakumva yuko mu mutima wabo icyizere kigarutse eh? cyo bita sekirite morale intérieure mu hmm. rurimi rw'ifaransa kumva yuko umutima wiwe amahoro agarutse azogenda yisanga barakeneye rero yuko umuntu abakuramo ubwo bwoba eh, ata abantu bagiye bakabonana nabo bakabakuramo ubwoba hazohunguka bake n'abadafise iyo manda mugabo tukavuga ko eh, twebwe kuva dutaje kugeza uno munsi tubona yuko atangorane yabaye kandi harimo n'abantu baje mu ibarabara mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mm. barimwo mm. twazanye kandi bazwi kuko lisite yari izwi mwebwe mwarashyitse iyi mwaragiye no mu bikorwa bya politiki ndetse bitegura amatora nk'abo badafise imitahu no munsi basigaye hariya abanyepolitike bagenzawe bo ntibazohava bibaza ko ari za mvugo z'abantu bamaze gushika mu burundi eh, hanajemwo na bimwe bakunze kuvuga yuko kumbure mwemwe mwaba muri mwe bwegamiye ubutegetsi busanzwe buriho muri mukwaha kwaha k'ubutegetsi kugira ngo bitahure kumwe eh, iyo mba ndi jenyine natashe mm. ndi umwe rudende mm. hanyuma eh, nkaba ndiko ndavuga gutya buvuze bati yaguzwe mm. nshya nama ndababwira nti n'ubugurwa nuko aba afise valeur nuko aba afise eh, agaciro noneho ntawanguze mm. nico gituma nguma mm. mvuga nkuko namye mvuga kuva kare ko nkeneye amahoro mu gihugu canje mm-hmm. eh, nkeneye amahoro mu gihugu canje namye ndababwira iyo mba nkeneye nji Burundi nzanywe n'inda iyo nda nari kuyigumiza mu budage hmm. mu budage nda myaka cumi n'icyenda ndafise umuryango ndafise hmm. abana hmm. bari mu ishuri ndafise abana bakora abana bakuze bari kubaragiriza imyaka barega imyaka mirongo itanu bakuze bakora iyo iyo nda noyigumiza hariya jewe naje kubera kunda igihugu nejo gituba n'ubu ngomba yuko uko gukunda igihugu nako kuranga n'abandi bantu mugabo bafite ubwoba nabo ko baranga bagafata eh, bakagira inguvu bakagira ingoga zo gutahuka ibyo ndiko ndavuga si ndiko ndavuga kubera propaganda ndiko ndabivuga kubera ndi ngaha mu gihugu ndiko ndabaho nk'uko abandi banyagihugu babaho mu mahoro ntihagire rero ugira ngo ndiko ndashikuza ndiko ndavuga nti utari udafite umutahe akaba abona ashoboye gutaha atamutahe mpuzamakungu uri kuri we akaba adashoboye gutaha n'aho atorindira yuko iyi komisiyo yoja kumuraba hmm. arashobora gufata kuvuga hirya y'ejo ati jewe ndaje akagoma agafata telefone yanjye akambwira ati shikira ba bandi botaha nindira ko buca gerve umushyikiranganje w'umutekano intwaro yo hagati n'iterambere rusange izo mpunzi ziri mu gihugu cy'u rwanda kibaye ni bene wacu ni babyara bacu turafisemo amacuti twese dufashe rero mu gusigurira abo bene wacu bari mu gihugu cy'u Rwanda kugira zijya nguvu bicaritse mu makambi y'impunzi bazizane n'ahubwo zidufashe mu guteza imbere iki gihugu cyacu cy'u Burundi nkabasaba rero yuko iyi sensibilisation twese tuyikora tuyikorera ku neza y'igihugu cyacu cy'u Burundi kuba bari mu gihugu cya Tanzania naho nasaba yuko twushyigikira cyane abariko bakora icyo gikorwa mu kwakira impunzi zivuye mu gihugu cya Tanzania abari muri ibi bisata bashiremo ingufu zirengeje kugira impunzi zose ziri mu gihugu cya Tanzania eka n'iziri mu bindi bihugu byose zifuza gutaha zose zitahe mu gihugu cy'amavukiro kuko nta igihugu gishobora kuronka hari abavuga ngo hari impunzi z'abarundi ziri hanze nibaza yuko iteka ry'igihugu ni uko bene burundi bose babari ngaha mu gihugu kuri icyo nyine hariho bene wacu bari mu masite de parasi bamwe n'imiryango yacu dufashe adiminisitirasiyo igiye kubasigurira kugira haboneke inyishirama yotuma basubira mu ngo zabo karadiridimba rero n'akana kaji iwabo ni kuri mwe bw'abarundi muri hanze y'igihugu namwe rero nimugire uco mushikirije ni giki musaba ni giki mubona cokogwa kugira koko abarundi bahunze izabo abarundi bateshejwe izabo bagahungira mu mahanga bagira iryo teka nabo ryo kugaruka basubizwe mu iteka ryabo maze bagaruke bubake kino gihugu kuko uko biri kose ni amahoro ga placide muri oranje ndabaramukije mwese cyane mwumvise ko twagarutse ku ntererano yanyu mwe muri hanze mu ari iki byokorwa inyuma ya haba katewe n'umukuru w'igihugu yahungutse no mu bushikiranganji eh, bwo mu gisata kijejwe gutahukana impunzi mu bushikanganje bw'intwaro yo hagati eh, namwe interano yanyu niyihe interano yanjye nza kuyivuga medale mu bice bine mhm. uko nabyo mhm. eh, eh, bajya bajejwe kwakira impunzi mhm. rema ariko icyo atavuze atavuze neza gatoya arindira rinda gatoya ava ko namushikako nanihenze mhm. mhm. impunzi ziri hanze y'igihugu kuguma mwibaza demirikenze gusa mm. Eh, icyo ni urumva muvuga ngo impunzi za demirikenzi ni akarorero twatanze twisunze icegeranyo cyawe ni akarorero ni kamwe mu turorero ariko turazi ko abarundi bari hanze ari benshi kandi mu mihingo itandukanye nabigarutse ko mu nyuma ko ku w'isi yose imigabane nka yose abarundi bari hanze karakarorero gatonya ki nagarutse ko bivanye n'icegeranyo cyasohowe mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani hanyuma bagashikiriza hanyuma amambasade nayo akabirungika hiyo hiyo iyo komisiyo leta yashyizeho bagaca babikorera niwo mutima uvuga turetse abo barundi abandi bobo n'akahe kamo batera basanzwe bafite icyo bufasha kugira abarundi bari hanze batahe akamo kahari renda kubwiza ukuri harimo vrema reka ndagwakarwa abarundi ngaha ndabazi bahonze imice ine mhm. ine hariho abaswasanduzu hakabaho mhm. abarundi abarumva si impunzi abumva si abarundi si impunzi mm. eh, zigira kandi ndiko ndakubwira nabo bo za demiri kenshi Mm-hmm. bazi urumva tuciye tubira imigwi ine urumva mm-hmm. hatabaye kumenya um, abantu bose leta naho yogerageza gute kuvuga ngo ni mutahe mutahe mutahe utize ikibazo cy'umuntu wo muri swasanduze ntazutaha mm-hmm. utize ikibazo cy'umuntu wo muri turuwa ntazotaha muri make muri make uvuga uti hashingwe umugwi wige ibyatumye izo mpunzi zose muri iyo mice wavuze zihunga hama umuti niwatorerwa inyishu nihatogwa inyishu izo mpunzi zirashobora kuzotaha zigasubira mu zabo nawe uriteguriye no gutaha nawe turi turakoresha amaboko n'ingufu hanyuma baturekere utwo twakoreye basi batuduhe naho baduha agaciro turi munsi natanguye mvuga ikiganiro yuko ku wa cumi n'umunani ruheshi turi mu ntwaro nshyashya turamutswa intwaro nshasha reka twizere yuko icyo kibazo cyawe abo cega bagi bacanditse kugira ejo cyangwa hirya y'ejo baze baraba icyo bokora kugira mwebwe abarundi musanzwe mukorera utwo dufaranga banyeretse ko ari uwundi ari ku murongo alo alo mwaramutse ni ninde tuvugana eh, nitwa david ndi muri canada david ni amahoro yego cyane namwe natwe turashima turi ko tugaruka ku byokogwa kugira impunzi zoroherwe maze zitahe kubaka igihugu cy'abibarutse namwe interano yanyu niye eko eh, byinshi byavuzwe nibaza yuko uno munsi naza kuvuga byinshi mhm. kubera nk'uko babivuze eh, abo batumire mu biganiro bitandukanye twumvise mm. eh, kuko amahoro n'umutekano nibyo bya mbere biba kenshi na kenshi bituma haba impunzi mu gihugu zigasohoka igihugu cyazibyaye zikajya hanze mm. ariko rero um, nagiye kumvira izo aje guhamagara ni uko numva yuko natwe abasanzwe bari impunzi nabo bato bugaragaza gufashanya na leta ntibananize leta mm-hmm. cyane cyane mu bijyanye n'uwo mugambi mwiza leta mvyeyi ifise yo kugira ngo ibandanye ikangurira itumira abarundi bahunze guhunguka jewe numva ari ikintu ciza cyane mm. ikibazo gusa cyo kwibaza ni bikorwe mu buhe buryo mm-hmm. nk'uko uwo wa mbere aje kubivuga eh, iyo komisiyo ndumva ikenewe mugabo rero uko nawe yabidondaguye mm-hmm. numva yuko atari ibintu byokorwa kugira ngo bikurikirane dosiye y'umuntu uwo ari we wese uko mm. kuba ari ukunaniza leta kandi sinibaza ko leta yobishobora mm-hmm. kujya leta itoronka umupolisi acunga umuntu uwo ari we wese cyangwa aba ku muhana w'umwe wese nibaza yuko ariko itoronka komisiyo cyangwa abantu bagejwe guhungura buri mpunzi iyo ari yo yose bahejeje gukemura tuba muri kahise tuba muri kahise um, hanyuma tukaganira twumviriza ibyo abafite ibyo bapfa na leta bavuga ugasanga tuguma umenga turimboye donke um, ni twebwe abantu bamwe bamwe bagize umutahe bigatuma ari byo bituma abantu badahunga none nk'ubu nk'ubu wumvise nk'uwaje kuvuga imbere yanjye ibyo avuga kuri nyakubahwa aniseti nyumva yuko nk'umuntu amwegereye ntitugaruke ku mazina yuko navuze ati ntitugaruke ku mazina reka umwe wese ashikiriza icyumviro ciwe ntitugaruke kuri aba canke bariya murakoze kunkebura mhm. hmm. ni ukuvuga rero ntitube muri kahise cyangwa ntitugendere ku byo abantu bavuze ni ukuri hanyuma hariho n'ikindi kintu nogaruka ko eh, ni ubushimye kuba hanze mm. akarondera kuhaba mu mategeko bigashobora akabona yuko ari byo bimushimishije bimworoheye nabyo nyine ndibaza nta ntambamyi leta ishyira ku bantu mm. eh, gusa nk'uko byashyikirijwe nyine n'umukuru w'igihugu ntibateze bw'igihugu ntibavuge nabi igihugu cyabo eee mbere gire mbere byo eh, gutahura impunzi numvirije ingene abandi babivuga n'ingene ababyumvira ku bose impunzi oya nka jewe nka byose ko ndi ko jewe maze imyaka cumi n'itanu nk'ayo bivuze yuko ntaco nagiye impunzi wowe muri Sweden nturi impunzi bituma bishobora kuba mu gihugu ugiyemwo mugabo mugabo nukumenya yuko hariho abandi ari impunzi impunzi za politiki dufate nk'impunzi zahunze abahunze muri Eh, eh, jean pierre urabye uko umuntu ahunga hari uwabigarutse ko niwe amenya icyamuhunganye kuko hari abahungwa n'imvo za politiki kuko nayo amategeko yo muri buraya muri leta bita shengeni kuko narayasomye gatonya hariho ibintu bishobora gutuma umuntu ahunga biri mu mugwi utandukanye bashobora kuba atari mu bya politiki mugabo bagahunga bahunze ibindi iyo bari bakavuga bati twebwe uno munsi dutahutse ibintu byacu bidushaka gutahukana kandi bafite n'ubwo bigiye gufata ubwoko n'uburenganzira bw'umuntu kuko amasezerano yarasayikomeye ubu ubuye ikintu gikenewe ni ni doza cumi na gatanu aho naho bivuze yuko ngo eh, haca haza leta itumvikana n'abanyapolitike cyane cyane umuntu mhm. ari hejuru gatoyi agira amakompanyi y'abasirikare amugendanira mm. uri turanyuma mm. aho rero bivuze yuko ngo ibyo bintu bitagiye biragabanuka abantu bashobora kumenya gusangira uwo uti nk'abafise ababacungera benshi babakureho kugira twese turabe icyo kugwa kugira bene wacu batahe abona ko bahunze kugira twufashanye kubaka kino gihugu mu kanya gato tuba ariko dushobora kwakira babiri canke batatu inyuma y'aba bandi batatu twari duhejeje kwakira mu ni ntangere imirongo iruguruye ku bwanyu karadiridimba n'akana kaji wabo n'ubu nyine nabwiye ko imirongo yuguruye hari uwundi twakuye n'amahoro duza akajwi ntitukumva neza ni kuri radio isanganiro ni mu kiganiro karadiridimba ninde tuvugana mu bubiri iburuseri iburuseri mu bubiri uduza akajwi mu buhinga bw'ibyuma baturabire neza ku ijwi rimeze neza hama nawe uduge ku ijambo intererano yawe ntigike mubona cokogwa kugira abarundi bari hanze y'igihugu nk'impunzi batahe gufashanya na bene wabo kubaka kino gihugu alo ku ntango y'ikiganiro uraraba ugerageze uhagara ahantu hameze neza turabumva duga ku ijambo nagerageje kumva uh, kingsley mu bubirigi buruseli ntitumwumva neza ngira agatelefone kamukundira araza kugaruka ikiganiro ni karadiridimba na kana kajiwabo ni kuri mwe bw'abarundi muri hanze y'igihugu kugira mugire ico muterereye kuca duteramishije uno munsi aho turiko tugaruka ku kibazo c'abarundi bari hanze y'igihugu ni giki cokogwa kugira nabo batahe baze bafashanye n'abandi barundi hano mu gihugu kubaka igihugu cabo interano zanyu zikaba zuguruye Eh, murahawe ikaze kuri irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana na mirongo itatu na gatatu alo alo alo ninde tuvugana alo ndabumva ni kingi se yaragarutse yego ubwa mbere ntitwakumva neza yego mhm. ikiganiro nagerageje gukurikirana mm. abazi mhm. abaserukira leta canke abanyepolitike bahungutse bagiye baravuga n'abagiye baratanga intererano mm-hmm. jewe gikuru icyo nokongera ko ni uko impunzi iyo ari yo yose iri hanze y'igihugu mm. ishobora kwiyumvira icyatumye ihunga kugira ihunguke mm-hmm. hari n'uwahunze yumvise ngo ni uko abandi bahunze Mm-hmm. hariho uwahunze yumvise izuba mm-hmm. hariho uwahunze intambara na François mm, akimana na kimana cyane mwese basha intasho zawe zashitse sawa sawa mhm. duga nawe ku ijambo umuco ubona cokorwa kugira abarundi bari hanze y'igihugu nk'impunzi bahunguke bafashanye n'abandi mu kubaka kino gihugu eh, icyokorwa ubwa mbere bindi byakozwe mhm. ko hamaze koneka iyo leta mbyeyi mhm. hama icya kabiri gushyira mu ngiro ibihezo kwemegwa Mm-hmm. kuronka umurundi wese icyo ashaka umunwa mm-hmm. n'icyo ashaka mu mufuko mm-hmm. kuko bisigura byinshi ni ukuvuga bisigura yuko umurundi hagiye kuba abantu bose mu murundi bafise ububasha bwo gushobora gusoma bishyira guhera kuva hasi ku bakozi kuduga hejuru bagahabwa ububasha bwo gushobora kurya kabiri ku munsi hanyuma hanze naho leta nshyashya n'ukuri mbyeyi basohoke hanze baze batugendere turonke ejo tubone uwo mushikiranganji w'imigenderanire ibyo udandaje n'amahinguriro badusigurire kandi batwumvire hariho abantu benshi bashaka gutaha gufasha gushyira mhm. mu ngiro imigambi mikuru mikuru yose nyinshibahiro eh, perezida w'u Burundi yashyikirije abarundi mhm. ntibyashoboka ngira nzoba no mu bazobaherekeza kubera dushikira abarundi bose dushaka ko basohoka bafite iyo radiyo Mhm. ishikara kure amajwi hanze nico gituma navuze ati ndashaka kuzoba ndi muzu bazobaherekeza kugira begere mwe bw'abarundi yego yego barabo kuntu mwota yego mhm. turabaneye rwose kuko aho n'ukuri baripfuza kumva leta y'uburundi yahite mu karere ka Scandinavia mhm. eh, kandi ibihugu byacu n'ibihugu nabyo bikora rwose imigambi myinshi mu by'imyuga mu by'ubudandaji mu by'amahoteli bya turizme mhm. ibyo iby'indero ni byinshi mm. eh, kuko umukobwa mwiza ntaguma mu kigo mm, arasohoka bakamubona asohoka akamubona kugira ngo bamureshe reka na je yuko imbibe ni zoguruka urabona ko turi mu kiza kidasanzwe ca coronavirus e, abajeje inkorano batubwira begere mwe bw'abarundi babashikirize bizokunda ah, baze babashikirize ijambo ry'ihumure ry'ikaze hama mutara Kingsley i mu Bubiligi na makeri turangirije ko muri Suède hamanibutsa no kumusuza yuko kino kiganiro ari uguhana ijambo mu rufasoni ntangere mwakoze mwese mweko muradutega abiri yakoze François Kimana niwe ari mu buhinga bw'ivyuma kuri micro yari Medar niyo nkuru